HUNDOI pli shatatai ol catoi. Pli ol unu como quin milionoi da catoi vivas en la dom de Austrio. Dum tie vivas sestcent mil hundoi. Malgrau ilia lau nombra mal avantaggio, hundoi shainas esti pli Tion montras nova studajo, kiu prilumigis la emozian ligon de homoi al siai dom bestoi. Por tiu emozia ligo, la scienzo disvolvis propran scalon. Gi nomigas Lexington scalo, sur ciu hundoi regule attingas la plei bonain valoroin. Por la studajo, ciu jus estis publicigita en faca periodaggio, te amo de la Universitatu de Copenhago faris representain enketoin en tri landoi, en Britio, Danlando, cae Austrio. Estis encetitae pli ol du mil posedantoi de catoi cae hundoi. Cie montrigis la sama bildo. Hundoi vecas pli da positivae sentoi ol catoi. Iliai tenantoi signife pli ofte subscribas asecuran contracton contra o risco de malsano, ca ili estas ancau signife pli ofte pretai pagi vivo savain Cial tio estas tiel? Pritio existas endas cienzo con supposoi. Unu basigas sur la differenzoe e la conduto, cae la etsoi de la bestoi. Hundoi estas pli accompanemai, pli fidelai, cae pli cares besonai olcatoi. Tio respeguligas ancao en la respondoi de la actualae enquetoi, diras la studestro. Hundo posedantoi ancao accentas, che iliai bestoi pli bone integrigas en la ciutago. Ili promenas cun la hundoi, Tio tenas ilin in bona trainitezzo. Catoi aliflanche ne taugas por esti accompanantoi en migrado, opinias ridetante la studestro. Alia teso supposas, che la malsama attento un homoi directas al siai dombestoi estas culture causita, cae tial tre malsama. Precise tion povis pruvi la esploristoi danke al ilia comparo de tri landoi. Char differenzoi en chatatezzo inter hundoi cae catoi ja montrigis en ciui tri landoi. En Britio tamen ili estas plei mal grandai, en dan lando plei grandai, Austrio situas mese. Cai tio pledas laula studestro por cultura explico. Tan lando dum plei longa tempo estis caracterisita de la agriculturo, cae tio post efficas gis hodiau. En farmoe, hundoi estis parto de la traditia labor comunumo. Ja estis ancao multae catoe, set tiui tendence devis resti exterre. La urbanigio, ciu donis al catoe pli da aliro al dommastrumeioi, comencigis plei frue en Britio. La lando gis hodiau estas considerata cata lando. Austrio situas laula en ceto inter Britio caedan lando. Caetio bone congruas laula studajo cun la economi historia evoluo. En la nun tempo, la catoi en Austrio povas esti contentai en almenau du punctoi dudex ses procento de iliai possedantoi estus pretae el spesi mil euro in au pli por vivo grava operazio tio estas nur io mal pli ol en britio che hundoi en austrio estas generale pli shatatae ol catoi tio estas legebla ancao el pli frua studajo de la samai autorui. Ili tie prilumigis Ciun rolon ludas pestoi en interreta rendevuado? Dec quin procentoi el ciui profil fotoi en havas, en rendevuai retpagiaroi, bildoin pri bestoi, inter ili estas je quarte quin procentoi hundoi, cae je dudexes procentoi catoi.